1 Thessalonicense hoofdstuk 2 Julle weet toch zelf, broers, dat ons komst naar julle toe niet op een mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi beledige mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. Ons prediking berust immers niet op dwaling nie, kom ook niet voort uit onzuiver beweegredes nie, en is zonder enige bijbedoelings. Nee, God het ons gekeur en die evangelie aan ons toevertrou. En so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons ons nooit opgehou nie, soos julle trouens weet. Hepsig was nooit ons verborgde motief nie. Daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie of dit nou julle is of ander, al kon ons as apostels van Christus allerlei eise aan julle gestel het. Ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle liefgekry. Julle onthou immers nog broers, hoe ons gesoog en gesweet het. Dag en nag het ons gewerk om nie vir enigiets van julle 'n las te wees terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. Julle en ook God is getuie van hoe suiwer, reg en onberispelik ons ons gedraai het teenoor julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het. Soos 'n pa sy kinders, het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. Hy wat julle roep om sy koninkryk in te gaan, en so aan sy heerlikheid deel te hê. Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie mense woorde is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. Broers, dit het met julle gegaan soos met die gemeentes van God in Judea, hulle wat aan Christus Jesus behoort. Julle moes van julle volksgenote dieselfde behandeling verduur as wat die gelowiges in Judea onder die Jode moes ly. Dit is die Jode deur wie die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons vervolg is. Wat God wil, doen hulle nie. En hulle is vyhandig teenoor alle mense. Hulle probeer verhoed dat ons aan die heidene die boodskap bring waardeur hulle gered kan word. Die Jode het nog altyd gesondig maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. Nou is dit klaar. Die oordeel van God het hulle begin tref. Wat ons betref, broers, toe ons nog maar 'n kort rukkie van julle geskei was, wel uit die oog, maar nie uit die hart nie, het ons so baie na julle verlang dat ons alles in ons vermoë gedoen het om julle weer te sien. Daarom wou ons weer na julle toe kom. Ek, Paulus, het keer op keer probeer kom, maar die Satan het ons verhinder. Wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap. Die kroon op ons werk waarop ons trots sal wees wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap.